nach aoibhinn dos na h-éiníní. nach aoibhinn dos na h-éiníní a éiríonn go h-ard 's a bhíonn ag ceiliúr lena chéile ar aon chraobh amháin. Ní mar sin dom fhéin is dom chéad míle grá, 's fada óna chéile bhíonn ár n-éirí gach lá. Is báine í ná an lile, is deise í ná an scéimh, is binne í ná an veidhlín 's is soilsí ná an ghréin. Is fearr ná san uile, a huaisleacht 's a méin, 's a Dhia thá ins na flaithis, fuascail dom phéin. Siúd thíos insa ghleann íseal mar a gcónaíonn mo ghrá, a cúm is míne ná an síoda 's is gile í ná an bláth. Tá mo chroí 's im thaobh lasann im lár, ach mura bhfaighidh mé an stáidbhean. Is comrádaí dom an bás. Stuairín na mBachall mBreá Réidh. Thá na réalta 'na seasamh ar an spéir, An ghrian is an ghealach 'na luí, Thá an fharraige tráite gan braon, Is níl réim ag an eala mar bhíodh. Thá an chuaichín i mbarra na ngéag, Á shíor-rá gur éalaigh sí uaim, Stuairín na mbachall mbreá réidh. d'fhág Éire fé atuirse chrua. Trí ní a chím tríd an ngrá, an peaca, an bás is an phian. Gabhaim le scéal is m'intinn á insint gach lá, m'aigne gur chráigh sí le ciach. 'Sé mo chumha géar go dtugas di grá, 's go mb'fhearr liom nach bhfeicfinn í riamh A mhaighdean do mhill tú mé im lár, 's go bhfaighe tú na grása ó Dhia. Caiseal Mumhan. Phósfainn thú gan bha gan phunt gan áireamh spré, agus phógfainn thú maidin drúchta le bánú an lae. Sé mo ghalar dubhach gan mé is tú, a dhianghrá mo chléibh, i gCaiseal Mumhan is gan de leaba fúinn ach clár bog déil. Siúil, a chogair, is tar a chodladh liom fhéin sa ghleann. Sé mo mhíle creach gan mé is tú a shearc fé choillte glas an Triúcha. A Dhia gan mise 's mo ghrá bhfuil a brollach mín bán 'S gan neach i gcríoch Fáil 'na ndúscadh. Fir agus mná 'na gcodladh go sámh ach mise agus mo ghrá a' súgradh. A ghéag chailce an áigh is deise des na mnáibh A réalt eolais a thógthar dómhsa. Ní chreidfinn go bráth ó shagart ná ó bhráthair cnó agus úlla cumhra ann. Is go leor leor den duilliúr fúinn is tharainn agus fásach go mullaigh glún ann. A chumainn is a shearc, raghaimidne seal fé choillte ag scaipeadh drúchta. Mar a bhfaighimidne breac is lon ar an ar a nead. An fia agus an boc ag búireadh. An t-éinín is binne ar ghéag ag seinm. An chuaichín ar barr an iúir ghlais. 'S go brách brách ní thiocfaidh an bás inár ngoire i lár na coille cumhra. Ceann dubh dílis. A cheann duibh dhílis dhílis dhílis, cuir do lámh mhín gheal tharm anall, A bhéilín meala a bhfuil boladh na tíme air, is duine gan chroí nach dtabharfadh duit grá. Tá cailíní ar an mbaile seo ar buile is ar buaireamh, ag tarraingt a ngruaige is á ligean le gaoth, ar mo shonsa an scafaire is fearr ins na tuatha, ach do thréigfinn an méid sin le rún dil mo chroí. Is cuir do cheann dílis dílis dílis, cuir do cheann dílis tharam anall, a bhéilín meala bhfuil boladh na tíme air, is duine gan chroí nach dtabharfadh duit grá. Gabh mo leithscéal as an argóint taobh béal dorais is ea I'll just try to close this door now. I'm back. Tá mé thar n-ais arís. Tá cathú orm as san. Is trua gan mise i Sasana. 'S trua gan mise i Sasana 'gus duine amháin as Éirinn liom, Nó amuigh i lár na farraige in áit a gcailltear na mílte long, An ghaoth agus an fhearthainn 'bheith mo sheoladh ó thoinn go toinn, Is a Rí go seola tú mise ins an áit a bhfuil mo ghrá 'na luí. Agus anois Amhrán na Mná Óige. Mo bhrón ar a' bhfarraige, Mo bhrón ar a' bhfarraige, 'sí atá mór, 'Sí a' gabháil idir mé 's mo mhíle stór, Do fágadh sa bhaile mé a' déanamh bróin, Gan aon tsúil thar sáile liom a choíche ná go deo. Mo léan nach bhfuil mise 's mo mhuirnín bán I gCúige Laighin nó i gCondae a' Chláir, Mo bhrón nach bhfuil mise 's mo mhíle grá Ar bord loinge a' triall go Meiriceá. Leaba luachra a bhí fúm aréir, Is chaith mé amach í le teas an lae, Tháinig mo ghrá-sa le mo thaobh, Gual ar ghualainn agus béal ar bhéal. Dá dteinnse siar. Dá dteinnse siar is aniar ní thiocfainn. Ar an gcnoc ab airde is air a sheasfainn. 'Sí an chraobh chumhra is túisce a bhainfinn. Agus 'sé mo ghrá fhéin is luaithe leanfainn. Thá mo chroí chomh dubh le hairne. Nó le gual dubh a dhófaí i gceárta. Nó le bonn bróige ar hallaí bána. Is tá leann dubh mór os cionn mo gháire Thá mo chroíse breoite briste Mar leac oighre ar uachtar uisce Mar bheadh cnuasach cnó théis a mbriste Nó maighdean óg théis a cliste Thá mo ghrá-sa dhath na sméara 'S a dhath na n-airní lá breá gréine Ar dhath na bhfraochóg ba dhuibhe an tsléibhe Is is minic bhí ceann dubh ar cholainn ghléigeal. Is mithid domhsa an baile so a fhágáil. Is géar an chloch is is fuar an láib ann. Is ann a fuaireas guth gan éadáil agus focal trom ó lucht an bhéadáin. Fógraim an grá. Is mairg a thug é. Do mhac na mná úd riamh nár thuig é. Mo chroí i mo lár gur fhág sé dubh é. 'S ní fheicim ar an tsráid ná in áit ar bith é. Anois. go scaoilfeadh ár gcumann. A chumann mo chroí istigh, tar oíche ghar éigint, Nuair luífidh mo mhuintir chun cainte le chéile, Gabh mo leithscéal as an argóint, caithfidh mé an doras a dhúnadh athuair. Gabh mo leithscéal. Fíorchathú orm anois. A fíorchathú orm arís, a, cá raibh mé? Nuair luífidh mo mhuintir chun cainte le chéile, beidh mo dhá láimh id thimpeall is mé ag insint mo scéil dhuit. 'S gurab é do chomhrá suairc mín tais, a bhain radharc Fhlaithis Dé díom, ó Dhia. Thá an tine gan coigilt is an solas gan múchadh, thá an eochair fén ndoras is.